الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا احباب الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ايها الوatukufu tukiwa katika siku tukufu katika masiku ambayo jua huchomoza na tukiwa katika mahala patukufu katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala basi ni wajibu wangu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya uzima neema ya afya lakini neema kubwa ni Uislamu kwa hiyo kwa chache nisema alhamdulillah bila ya kusahau kumpeleka rehema na amani kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ndio uswatun hasana ruwaga njema kwetu role model wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini mwanzo wa usia pamoja na kuhusiana siangu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu kitukufu man amila salihan falinafsi yeyote mfanya wema basi amefanyia nafsi yake waman ataa fa alaiha na yeyote mwenye uovu basi alifanya nafsi yake mwenyewe wama rabbuka bidhallami lilabid na wala mola wako hatakifa kwa mlimu wake utakachokifanya ndio utakacholipa na huyu ndio Allah arrahman arrahim alhaq almubin alhayyu alqayyum yeye hufanya mambo kwa usawa kile mwanadamu kwa hiyo na ya wa kumtailia Allah subhanahu wa ta'ala na hilo ni jambo kubwa lao kama tutazingatia khutba yetu leo imebeba anwani kampeni chafu ya LGBT ni tunda na liwangu ya kidemokrasia leo wa magharibi wa kampuni kubwa ya nchi inayoitwa LGBT lesbian gay bisexual transgender lesbian ni wale wanawake wanaojiita watagaji gay ni wanaume kwa wanaume lakini baikesho maana ni wale ambao wanatumia zote mbili na tasgena ni wale ambao sasa wanajaribu kubadilisha maumbile yao aidha mwanaume anasema hapana Mwenyezi Mungu alifanya mwanaume mimi amekosea kwa hiyo mtu anatumia milioni za pesa na bilioni kumwacha aweze kumbadilisha ufanane na wakike yaani ukimtazama yeye na ukimtazama wake hamna tofautiana na kisia na makalio mazuri hata muonekano wake tena unakuwa zote na muonekano wa kiume sasa Ulaya hii kampeni wana kampeni yao hii kama tunafuatilia habari Muhammad alikuwa baina mchezaji wa siku nyingi wa miaka mingi ndani ya Misri na alitaelezea timu kubwa ya ahli pale Misri kwa takriban miaka kumi ni international player lakini kwa sasa hivi mchambuzi wa mambo ya soka katika moja ya shirika la Qatar moja katika mahojiano na mazungumzo katika chombo hicho cha habari alikashifu wazi ajenda hii chafu isiyoambiana na maumbile ya mwanadamu na akawataka waislamu wachezaji mpira katika nchi za Uingereza wapinge jambo hili wadau na wale ambao ni watambuza wakuu wa ajenda hii wakamshambulia vikali wakamsema vibaya kwa maana wao wamekuja na kauli kwamba hii ni human rights hii ni haki ya binadamu kwamba mwana na hawa wana bendera yao inaitwa rainbow hii bendera yao wanajaribu kupeperusha sasa hivi inaonekana jambo la kawaida lakini narejea tena kutokana na anwani ya mada kampeni hii chafu huitunda la nidhamu ya kidemokrasia Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya kitabu chake kitukufu وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون hawa waja hawa waharibifu hawa waja waliochukua jukumu la kusimamia lahum la tusidu, wakiambiwa msifanye ufisadi katika ardhi, msifanye uharibifu. Qalu sema inama nahnu muslihun, sisi ndio tunatengeneza hii dunia. Ala tamweni Uislamu, innahum humul mufsidun, hawa mafisadi wenyewe, walakin la yasun pia walichukua rasilimali ni nidhamu ya kale inayompatia mwanadamu uhuru wa kuendesha maisha yake kwa namna atakayo jambo hili kinyume na Uislamu ala lahu khalqu wal amr yeye ndio muumba na yeye ndio mwenye kutoa amri ya mambo fanya hivi ishi fanya hivi aje ala lahu khalqu wal amru huyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuendesha mambo ndo mwenye kusimamia mambo ili hukumu illa ila sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wa magharibi wakachukua nidhamu ya kidemokrasia iliyomweka mumba mbali na maisha wanadamu kisha wakaendesha maisha yao kwa vile wenyewe wakamwekea mwanadamu huyu uhuru nyingi wakamwekea uhuru wa kiitikadi akitaka kuwa Muislamu na awe Muislamu akitaka kuwa Mnasara na awe Mnasara akitaka kii hivi kwamba ana uhuru wake na haifai kuingilia wakamwekea mwanadamu Mungu akilai kwamba anaweza kusema lolote na wakati wote anaweza kutoa mawazo yake anaweza kutoa yale ambayo alikuwa nazo kwa mwake bila mwingine kuingilia wakampa mwanadamu uhuru wa kumiliki mwanadamu akamiliki mali nyingi rasilimali nyingi hadi zile ambazo kwa umma wa Kiislamu ni mali za umma yalipofahamu islamu ni maliza za umma mzima na jamii nzima wakajimilikisha watu wachache kwa uhuru wa kumiliki bila kuwa na mipaka wakamwekea uhuru binafsi hapa ndio machafuko ya kijamii yalivyovurugika kwamba mwanadamu ana uhuru wake binafsi anataka kufanya anaweza kufanya muda wote na wakati wote yeye mwenyewe bila kuingiliwa na mwingine nchi za Ulaya wamepiga hatua mpaka udugu wa watoto ni mtoto wako mwenyewe wakati mwingine uruhusu uchapa kesi mahakamani ni mwadhibu mtoto mtoto anaweza kwenda kumsimamisha baba yake au mama yake kwa mahakama hizi ndio nchi za kirasilimali zinazopeleka mambo leo kwa jamhuri ya kidemokrasia sasa kwa tunda lile la uhuru wa binafsi ndio wakasema kwamba hawa mashoga pia wana haki zao wasagaji wana haki zao jambo ambalo ni kinyume na Uislamu lengo la sheria hizi nidhamu hizi ni kufisadi ardhi kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika aya iliyotanguliza wa idha qila lahum la tusilu fil ardi كانوا إنما نحن مشرقون الا انهم هم المفسدون الله anaita wazi wapo mafisadi wao ndio waharibifu mambo ambayo hata kuendana na maumbile ya wanadamu haendani walipoona baadhi ya katika baadhi ya dini za Kiislamu wakati mlinganizi ndo naanza kuingia sasa na kushika kasi wa uhuruhuru wale waislamu wanaovaa hijabu wakiwaona wale ambao hawavaa hijabu maana waislamu washambulia wao wakaja na kuna fikra hizo sema nini nini kama wewe kwako unaona ni sawa kuvaa hijabu na mimi kwangu ni sawa kuvaa hijabu kwa sababu kila mmoja ana uhuru uhuru wake hali hukumu ya sheria hiyo vazi la mwanamke Uislamu umeshaika bayana lakini kwa fikra pewi fikra la kimagharibi la kiuhuru waislamu wakazipokea fikra hizi wakaona kana kwamba na wao wana haki haya ya mapenzi ya jinsia moja yalikuwepo zamani Mwenyezi Mungu atamkulia swala hili katika sura Ash-Shu'ara pale alikuambia atuna zukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun 'adun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuelezea habari ya kaumu Lut. Anaambia atatuna dhukurana hivi nyewe mwaendea wanaume eh Mila alami kwa walimwengu hawa mmeona kwamba nyinyi ni mfuate masuala yani muone kushiriki mahitaji yenu kujisikia kwa wanaume watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum na mkaache yale aliyokuumbieni nyinyi Mola wenu min azwajikum kutoka kwa wake zenu Allah alipomuumba mwana mwanaume akamuumba na mwanamke kwa lengo la kuendeleza kizazi lakini wa magharibi wakasema hapana lengo ni starehe kwa hiyo ikikawa hakuna jicho baina ya mwanaume na mwanamke isipokuwa jicho ni la starehe tu Uislamu lengo ni kuendeleza kizazi na hayo mengine yapo lakini hii starehe wakavuka mipaka sasa mpaka wakaenda kinyume na maumbile wakaona sasa mwanamke naye anaweza kumiliki mwanamke mwenzi wake na mwanaume naye anaweza kumiliki mwanaume mwenzi wake ufisadi juu ya ufisadi na Mwenyezi Mungu aliwaadhibu vikali hawa عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم الزمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختار العجز على الفجور ثم wa أنا سيما يأتي عليكم الزمان zaman لي zitakujieni zama yukhayaru fihi ar-rajulu baina al-'ajzi wal-fujur atakhiarishwa mja baina al-'ajzi kati mtume anasema man ataraka dhalika zaman mwenye kukutana na zama hizo falyaktari alajzi ala alqulub atabu kushindwa kuliko kufanya uovu tuna Mwenyezi Mungu anachagulia leo kushindwa kuliko kufanya uovu wanakariki na kampeni yao hii na hawa ambao wanasimamia kampeni yao hii watu wenye rasilimali ni watu tajiri ni watu wenye pesa ukaona wale ambao wanashiriki tendo hili ni watu ambao wamepewa thamani wakapewa magari wakapewa majumba ya kifahari kama kivutio na nchi kama nchi zikapewa misaada ili wakubali sheria kama hii na wakaitwa vikwazo wenye kupinga sheria kama hii Mwenyezi Mungu tunasema fali yaqta ila ala al بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم وذكر الحكيم إنه غفور رحيم وهو البر الكريم تمام الله نتناكين بيكم بيكم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى tukiwa katika mwendelezo wa hotuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa hotuba ya awali na kuhusiana tena pamoja na kuhusiana nafsi yangu kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu watukufu wa Kiislamu mfumo mwovu wa kidemokrasia ndio unazalisha matatizo katika ulimwengu sio katika nidhamu ya kijamii ambayo tumejaribu kugusia suala hili la ushoga lakini pia sio katika masuala mazima ya, ya, ya kiutawala sio katika masuala mazima ya kiuchumi kote huko kuna uharibifu mkubwa sana unaozalishwa na mfumo huu lipi suluhisho lake kwa mtazamo wa Kiislamu kwanza ni kusimama msimamo wa sawa na kupinga fikra hizi na aliyedai chafu za kikoloni za kuharibu ulimwengu bila ya kuhofia lawama na kulaumu na hilo lina ujira mkubwa bali ndio msingi wa imani yetu Mwenyezi Mungu aliposema la ikraha din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb faman yakfur bit kwanza Mwenyezi Mungu akaanza na kupinga faman yakfuru bitawuti wa yu'min billah faqad istamsaka wuthqa kwanza ni kupinga utawuti kisha ndo imani kwa Allah kisha ni kusadikisha ni mzuri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini mwanzo tunaanza na kupinga nidhamu chafu zisijifu zenye kuharibu jamii kwa hiyo ni kusimama na ulinganifu wa Kiislamu kwa kukosoa fikra hizi chafu za kuharibu jamii na kubeba ulinganifu wa Kiislamu wa wazi wa Uislamu kwamba ni mfumo kamili wa masuluhisho ya matatizo ya wanadamu na wala usiruhusu kufananishwa Uislamu na nidhamu nyingine ama dini nyingine Uislamu ni dini iliyokamilika yenye masuluhisho ya matatizo yote si yenye kufanana wala na unadhara unadhara ni yenye kikasiria kiroho mtu na mumba wake lakini Uislamu umepiga kwa mbali zaidi hapo kuna mahusiano baina ya mwanadamu na mumba yake mtu ibadati na kuna mahusiano baina ya mwanadamu na nafsi yake huitwa masuala ya akhlaqi yale kipi yale kipi yafai na kuna mahusiano baina ya mwanadamu na mwanadamu mwenzi wake katika Uislamu na soko Uislamu huitwa muamalat na ndani yake upatikaniwa nidhamu ya ukurubati ya kuadhibu wahalifu chini ya nidhamu ya Uislamu jambo hili limetatuliwa Uislamu kwanza umemlaani Mwenyezi Mungu Mtume صلى الله عليه anasema eh لعن الله رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشابهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء Mwenyezi Mungu amewalani wale wanaofananisha wanaume wanafanana nake na wanawake wanafanana naume Mwenyezi Mungu amewalani pia akazungumzia swala mavazi la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar yalbasu lisata al-mar'a wal lakata ar Mwanaume ana mavazi yake, mwanamke ana mavazi yake. Mwenyezi Mungu amemlaani mwanaume mwenye kuvaa mavazi ya kike na wanawake wenye kuvaa mavazi ya kiume. Utamkuta mtu amekaa na hawanaweza unakaa na watu waliolaaniwa. Mwenyezi Mungu ameshawalaani hao. Beba ulinganizi wake waeleze jambo baya. Lakini Mwenyezi Mungu pia katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ameeleza hukumu chini ya nidhamu ya kiutawala wa Kiislamu watu wale ambao wanaitwa ni mashoga wapenzi wa jinsia moja ni hivi ni hukumu yao tunasema ma wajadtumuhu bi'amali ya'malu 'amala qaum lut mtakayemkuta anafanya matendo mfano wa matendo ya qaum lut faqtulul fa'i wal mahmul anauawa anayefanya na anayefanyiwa aliyefanya anauawa na aliyefanyiwa lakini ndani ya riwamu hukumu fil islam na sio katika maisha kama hivi likatokea genge likafanya uhalifu wenyewe tu wakasema bana tunatekeleza hukumu ya Allah hukumu ya Allah haitekelezwi na husna na kikundi wala haitekelezwi na mtu binafsi kwa ikhlasi yake bali hutekelezwa na mamlaka ya Islamu lao inapatikaniwa serikali ya Islamu kwa hiyo tubendo likanisi kama umma wa Islamu kwa itawasa katika mfumo wa haki mfumo wa Allah unaendana sawa sawa na maumbile mwanadamu na sio mifumo hii kishirifu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض عن اربعه الخلفاء الراشدين امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم سهل لنا كل ما نريد ونجنا كل ما نخاف بفضلك يا الله يا ربنا يا لطيف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم أخي صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أخي بالصلاة الله أكبر الله أكبر